¡Viva el vino! res, muchas gracias a, las autoridades municipales de Godella por continuar deixant-nos este programa. Y res, bona vesprada, señor Paco! Señor Paco, ya t'ho dije que te ha manchado donar jo, señorías, me cague yeah, que estima així de baixa, avui un poquet millor, però no estem confinats de moment, eh, que, que que qualsevol dia pot ser de veres. No, Paco, que està la cosa molt mata dur-te tabaco. Agra, agra està, no, agra. Me cagui la mar serena. Bueno, tio Paco, des, des d'on mos crides? pues eh, la gent de bona fe xura que des de ma casa, tio. <laughs> Ah, bé. Sí, Ai. estic per una noticieta que, que mos agradarà per això de la crisi i tal, perquè se anem a assabentar Molt bé. la crisi. Pues espera que el Jordi posi la sintonia. Au, notícia! <laughs> que la Això ve de Juan Roig, que tot, com tots sabeu és el que és un multimilionari d'aquí de, la, de, la, de la comunitat valenciana, no? No! i diu, el, el Xallo diu que la que viene és gorda. Caguen, diu, eh, pues la farem, si és gorda. <laughs> bueno, bé, el cas és que diu que Mercadona gana un 17% menys de la reducció per la reducció dels preus i l'empresa de Juan Roig va l'any passat, del 2009, guanyar 270 milions, o sigui, menys mal que la cosa que és molt bé és grossa. La crisi esta, des de luego, l'estem sufragant tots, ells pobres estan perdent diners. Que sofocat estic. Hem de dir, fer, ja t'ho vas dir l'altre dia, una caixa de resistència per als capitalistes, pobres meus, que estan perdent diners a espalmi. Pobre, pobre. A mans, a mans plenes estan perdent-los, tio. Jo estic molt preocupat, eh? Ai, a veure quan... Ah, eh, també jo tenia una putana, no?, perquè tenia pre, eh, com, fet una comanda de taúts i de més, i que ara, quan això de la crisi es començaran a caure, i tots els taúts que tinc així jo llogaets i tal, de, de, de, de, de superluxo, saps? Dic, pues me, me forren això de la crisi, i ara no me'l vaig a tindre que menjar, eh? res, restio, Paco, parlant de, de, dels tauts i tot això... Eh? Avui m'han comentat una notícia que és de veres, ah. parlant del que té molt a veure en, en este poble, que és Ciutat Tanatori, això un programa de Ràdio Godella, Ciutat Tanatori, perquè això està més mort que el Déu, sí, sí. que el mes de febrer n'hi ha hagut en Godella 28 soterrars. 28 soterrats? O sigui, això vol dir que està el, el nostre senyor retor d'ahir de la parròquia de Sant Bertomeu, el senyor Ricardo... I si no està en el paro? No, no, està de pichichi, de, de soterrars, així de... Cuidao! <laughs> Está de pichichi, ¿sabes? Sí, no extraña, no extraña. A ver, es que anem a veure, el censo de la población también es un poco machoreta. Y, y claro, mira, que vos que te diga, que no, que Contigo eres cristiano, Dios te empalme un rato, Phil, porque en este mundo no ha sigut feliç, pues allá ya ¿sabes? <laughs> Vete, Rabore. Volve, tío Pacorro. Vos has alguna cosa, o te toca darse un rato. Nah, pues Juan Buigues, eh, siempre así cuatro tonterías Fins todo tot el negro Negre ha deixat un poema que ha de último hora. Volver, que va fer per Pues te toque darse un rato, Pacorro. Que en toque que estic casa en malet Y a lo mejor me da m'agrada, tío. <laughs> bueno. Corres. <laughs> Pues Jordi, ¿qué tenim per ahí? Eh? eh? I molt pues tío Paco, esta semana ha sido una semana molt dura para mí en la que me m'ha plantejat el sentido de la vida. Sí que vamos, que pensé que no lo vas a trobar ya ¿Tú sabes quién es el sentido de la vida, tío Pacorro? Estoy, estoy buscándolo, eh? Ya estoy casi a la chubilación y encara no la trobat, pero bueno, me pase probé mientras tanza. ¿sabes? <laughs> tío Pacorro, si tú me pides fuego, yo te daré gasolina. Y en juego tenemos 320 litros de combustible que vamos a intentar regalar... dado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. I molt bé, i emitim per a tota la galàxia tenim el nostre corresponsal en la Universitat Catòlica de València, el senyor Guillem Fidel. Bona tarda, senyor Guillem. Eh, bona fra, fill de putes. No, que, que avui, avui soles estic jo. Ah, estàs tu sol, eh? És que el tio Paco està escoltant-nos des de sa casa, que està de baixa. Està de baixa psicològica o física? Física, física. Física, què li ha passat al pobret? Física o química, no ho sé, no ho sé. Física o química, forever. Res, ja mos ho contarà la setmana que ve. Vale. Bueno, ¿qué te espera ahí? Eh, te estoy que en Alchemesí. ¿Eso qué comarca es, Pau? Alchemesí, la ribera, hombre, la ribera del Chunker. ¿La ribera del, Chunker? Claro. Pues, pues estoy que en la ribera del Chunker. ¿Y qué pasa en la ribera del Chunker? ¿Qué? ¿Qué pasa ahí en la ribera del Chunker en Alchemesí? El venido a treballar. A treballar, muy bien. Sí. O siga, que te pillen treballant. Sí. Vale, pues contamos cómo está el rollo pero ahí, ¿Qué fas? Res, así, a una churrería. a menechar el palo. Una churrería a menechar el palo, molve y Sí. ¿Y res, que hemos contado esta semana? tres fill de puta la semana o algo? Esta semana no es ha de puta, Se ha portado todo el mundo muy Sí? Sí, se portado portado molve y no tienen fill de puta esta semana. ¿Y qué tenés esta semana para contarnos? Pues no sé, Asparna ya del soparé, ¿eh? que ni han disate. Si no, hecho ahora crida de maladría, es que se chafé uno a tres. Eh? Que se chafé unos a altres. Ah, pues, pues calla cuando yo parle, yo toque el, el pontífice, pide puta. Bueno, pontífice, te es que dirá banda? O sea, no te res que contarmos? Y y cride. Sin res que contar, tío, no, no, no sé. Pues... A mi que me que tocado el euromillón, no sé qué, y yo me y y y te fiques tú. O sea, que eso era China, tío. Sí sí, sí. Pues madre mía, Estoy, muy liado ahora mismo. Vale, pues nada. Y no sé, ¿qué me, qué tú? Yo no, yo no res, tío. <laughs> que la vida mos folla y no disfrutemos. Sí. Bueno, pues... Por, por pues, pues res, igual ya no te toque mai Eh, no, no, que tío, es que más toca a Matisha que estaba, estaba muy eh. Vamos, que tenía ahí un póker. Sí, sí. <laughs> Vale, porres. Ya, ya nos, veremos, en una otra vida, Guillem. Vale. <laughs> Ale, apachurla, que aquí huele como que han fumado. Esteu escoltant Ciutat Anatori, un programa que ni el pelotazo de Porchino, un programa de categoria mundial, i això, m'ho estan dient des del Facebook, que m'ho estan escoltant dos godejans que estan per ahí pel món, andorrans pel món, ja sabeu, des de Gante i des de Dublín, ni més ni menys. Unes hòsties i amenazas, i vuelta al bar, segundo hogar, que no hay quien cambie nuestras cartas. ¡Más policía! you szkocką estimular, para favorecer, para apoyar, para apoyar. Vale muchachos, rumba bona, suau, suau, babau. Che, che, che, que pin, que pan, que pum, fuego. Doncs molt bé, avui tenim ahir de fons a la Trova Kung Fu que actuen demà en els vàters, no? Ahí en, en la Mirror, lo que tota la vida ha sigut la Roxy. Ahir en el carrer Sant Vicent, Sant Miguel i Roxy, ahir cunya de publicitat gratuïta. I res, tenim ahir a l'altra banda del fil telefònic, ah, anem a veure si tenim més, més sort en este corresponsal, el nostre corresponsal en Xirivella, eh, tot això que pilla l'Horta Oest i l'Horta Sud, tenim ahir al Soriano, bona vesprà Soriano. Bona vesprà, com estamos? Eh, aquí estamos. ¿Tú tienes alguna cosa que contar o estás igual que Guillem? Yo, pues, más o menos igual que, el film pero bueno, macaco ese. Pero por lo menos hemos has portado alguna canzoneta o algo, ¿no? Hombre, hoy sí, claro. De animales muertos, ¿no? Sí, con el Manolo Cabeza Bolo. Ay, ahí. Y sé que María Posat en este programa. Sí, sí. <laughs> ¿Y Re Soriano? esta cançó i això li la podíem dedicar a la gent de la nostra classe, no? Que estarà una salutació cultural, no? O algo. Sí, que estarán ahí empollando, ¿no? El, eh, la assignatura de AC. Tu com no tens, com, com no tens avaluació contínua d'Ixa no tenies el problema, no? Ja, pues, fill de puta el Seba, m'ha llevat l'avaluació la, contínua. I res, pues ja sabeu que Ciutat Anatori no es fa responsable de les opinions dels seus corresponsals. I res, Oriano, quina cançó mos van a posar? El de véndemelo. Porque yo es que es eso, tío. Voy buscando algún camello, pero no encuentro nada. Pues madre mía, ¿No será que no viene en Chiribella? No. ¿No? Mi niño drogas, no ha tocado drogas. Ah. Y Re, Soriano. Dímelo. Que, que Re, ya, ya por él, ¿no? Ya nos veremos mañana. Mañana nos veremos. Pero ejemplo. Aniversario. Volve, por pues res, tira Martí, véndemelo. ¡Viva el vino! Ya no en alimenten molles que ja no ens alimenten molles. I tant que no. Què volem ara? Ara que està per ahí el, el fill de puta dia que no n'hi havia... Tu pas que los osos que estan avui la gent, el Soriano, el Guillem? És que el Soriano se'l fa una mano, pues, pa què te vaig a dir? El Guillem últimament, pues, com, a veure, haurà vingut el viatge cansaet. Doncs jo per així m'ha trobat una història que és, és un fill honorífic de Francolàndia. Molt bé, fica-li el redoble. No, no, un redoble, home. Uno doble, tío Paco. doble dona igual. Honorífic de Francolandia. Ahí este. Anomenem fill honorífic de Francolandia, que probablemente probablement entra gente alguno mes al conseller incultura Alejandro Fondemora. tiene de claro. Y es una mica pero te t'ho conte, pero sí. Home, tampoc té... Que, que tu ja saps que la ràdio... Que este home diu, la extensió del valenciano provoca dures crítiques en l'escola, en el, la gent de l'escoleta, l'escola en València i de l'ESTEP, eh, la sindicat, eh, que ja eh, anuncien una campanya per defensar la llengua autòctona frente a les pressions. Resulta que la decisió de la Conselleria d'Educació de permetre a mitjà de curs que va haver una denúncia, per dir-ho així, per un tal... Eh, el pare d'una xiqueta que es diu Natàlia, per un tal eh, y digo que la decisión de la de Educación de permitir a la mitad de curso que pueda usar el castellano, se han revisado los exámenes y se le vuelve a evaluar a la alumna cuyo padre se niega a que estudie en valenciano, ha sido cuestionada por el Sindicato de Trabajadores del Enseñamiento de STEP y por la Escuela Valenciana considera que se trata de una cesión a las presiones contra la enseñanza en una lengua autóctona. y a lesores digo que una resolución que le han a este hombre a Juan Vicente Santa Creu, padre de la alumna de quinto curso del Colegio Público Sánchez Warner de Valencia... Sánchez Warner, ¿y se quiera? Veches el si es que se creo que digo, papá, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos en Nueva York, no? El del, ya te diré y sacudir. Paco, que te vas por, la tangente. Bueno, el caso es que autorizada que se done y y Y el padre el, eh, esta chiqueta de su hija Natalia, el problema está que estudia la asignatura de conocimiento del medio valenciano como es normativo en el programa de incorporación progresiva de esta lengua eh, bueno, el caso es que cruz mostró ayer su satisfacción y sostuvo que la lengua es un medio de comunicación no político. El padre, que acompañó a la hija, que hija declaró que con esta resolución se gana la batalla, pero la guerra sigue en pie, porque se está a expensas del próximo centro profesor que quiera aplicar unas reglas radicales. En su opinión, su problema no es que la niña reciba las clases en valenciano, sino que cuando le dé la gana su lengua vehicular es el español, y si no que le quiten el DNI, para y que le pueden llevar el DNI y el parruso igual Exacte. la Escuela Valenciana acusó al conseller Alejandro Font de Mora, per de Francolàndia, de plegarse a las radicales ideologías... predemocráticas, o sea, y no me allargue més, vamos, este home i este senyor de Fundemora, eh, jo qué sé, es pensen que sempre estan parlant lo, lo que fan per l'idioma, però l'idioma, i l'únic que fan és malfer-lo cada vegada més, no? Són uns hipòcrates, uns sinvergüences, i viuen en l'època de Franco, fan com l'època de Franco el que decís és collons. Per això hem creat ara l'espai de Francolàndia, que és un espai on, diguem, eh, encara estem convivint, no? Però, en fi, això ja ho parlarem un altre costat. Y ya era la situación, pero Vaya Paco corro Ahí en Francolandia. Bueno... Encara que nos digas así físicamente, vamos. Vamos a donde vamos. <laughs> Bueno, también te podría decir una otra cuestión, aixina, no? Digo que el Tribunal Superior admite que Correa se persona contra Gasón, o sea que... El... Espera, espera, espera, tío Paco, noticia. El Tribunal Superior admite, eh, de Justicia admite que Correa se persona contra Garzón. Eh, la admisión de esta acción penal contra Garzón se suma a las dos que ya se tramitan en, el alto tribunal contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 por investigar la desaparición del franquismo y por sus cobros de universidad tal. O sea, al carzón este, en esta España tan democrática y no Francolombia, resulta que por haber tocado la historia, memoria histórica, no le iban a dejar pasar ni una. Estos sinvergüences son como Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Me comprendes? Interpreten la ley. Tú me eches tú que ...admitre que un sinvergüenza comprobar comés el Correa este, es dedica a hacer una querella, ...claro que todo la puede no? pero ya sé que tot pot el imbécil, el sinvergüenza y el capullo con yo pero Chen que no debería es que si os aguanta ya Eso ya es un me enmelo meló, tío, del ser Y hacerla la tú eres muy malo. Malo, malo. Interpretación siempre negativa. Ay, ay, ay. Bueno, chicos, pero ahí algo tuve una noticia que había yo de tocar. Pero Paco, ahora después te tocaré. No, tócame a mí lo que vulguis. Ah, así un poemeta si te vols. Vale, ahora tocaré en hace un rato. que tú ya sabes la marcha de la radio en directo El número no es mala idea, eh? Vale, fin Tú Tú que es a mí, cabrón Salud. I la cançó Estado Independiente del grup de ahí de Colombia en candreas pero no te puedo tocar. sóc. Molt bé, i volem així una altra vegada agrair al nostre amic Rulo que fa possible que estem emitint així per a, per a tots els països andorrans i per a tota la resta del món en 3 www.ciutatanatori.k perquè acabem de superar les 5.000 visites les 5.000 visites, ja quin aplaudiment de merda m'has posat, Jordi. <laughs> Ara ho arreglarem. I res, això, també sabeu que estem en el Facebook, en el, en el Cara Llibre, en eh, això, pues, busqueu en el Facebook Ciutat Anatori i això. I res, mos estan dient també per el, fa, per el Facebook que mos estan escoltant des de Colòmbia. Buenas tardes a nuestros primos de Colòmbia. O allí serà de dia, ¿no, Jordi? Pues bueno, res, buenos días o lo que sea allí. I res, tenim així al Totxa, que la setmana que vindrà a parlar-nos del Totxa Rock, no? Perquè falles fent programa, Jordi, perquè són falles, i nosaltres som més valencians així que ningú, i andorrans, andorrans també. I res, tenim ahir a l'altra banda del fil telefònic. Bueno, i anem a ficar la sintonia del, tu, del, tu, del Tour de France de Kraftwerk per rebre el nostre corresponsal en la Vall de la Mort, Vall del Paludisme, Vall Farta, ell és Toni El Pitxa. Pitxa! Què passa? Què passa, tio? va ficar la musiqueta o què? Però és que si és la que està sonant. Ah. És que tens menys cultura musical, nano, tant de Radio 3, tant de Radio 3, i no tens ni idea. I què fas? Chilau, dixo. Chilau, dixo, pues doncs què vols? Lo que t'agrada tu, que ja estàs major. bueno, pitxa! Què passa? què, on estàs avui? Avui en el terrat de ma casa. En Alcántara del Xúnquer? Càntera del Xúnquer. Bé, avui m'ho està escoltant gent de Beneixida i tot. Me caguen, Déu. Te haces caso del Facebook, tiene una categoría mundial que flipe. Ui, ja quan dius que de fer ràdio s'alineen i això... Mare meva, no mos han contestat encara. No, no diuen res. No, no, jo pa mi que si no fiquem tecno dixe moderno no, no mos fan cas. <laughs> pues... Bueno, Picha, què mos contes? Què? Pues res, mira. La temporada collidoril com va? Esteu guisosos, eh, la penya? Ui, mira, el temps. <laughs> que fa de ponent. Sí. Home, jo crec. I res, com... I la bicicleta avui què passa que no estàs fent bicicleta ni vas en la moto gas-gas? Bé, estic matxacada el cada setmana. Sí, que van apretar molt. I vaig anar a ir a l'ofici i m'ha dit, pa la papa. Però si ja estem en el nou cada setmana ja, i encara estàs cansat de l'altre? Ai, però n'hi ha que... me megua, ¿eh? Jordi, estos corresponsales no hay que cambiarlos, ¿eh? Bueno, pero, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Busca juventud, que madre se llama pegat. Pero es que tú sabes que su Anatori es un programa fet per postadolescents de, de 25 a 60 años. Claro, postadolescents es lo que tenen, al final acaben bullits. Pues res, picha, com ves que no teniu ahí res que dir, además ficar ahí un temazo de, de, unos... De unos... Que es diu Vinforats al Clatell. dedicar a Federico Jiménez de los Santos i tota esta penya. Vale, veure, ja, anem, estem a veure si mos fitxa la COPE. Pues res, pitxa, fins a la setmana que ve. Va. A veure si comenceu a veure antes del programa o algo, tio, perquè això n'hi ha que remuntar-ho. Vin forats! Au, pitxa! Bienvenidos a la mañana de la cadena COPE. Son las 6 del miércoles 11 de mayo de 2005, San Evelio, Santa Dorotea y Santa Berta. Les saluda Ana Lastrui en nombre de todos los que hacemos esta primera hora. Dentro de unos minutos estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. historias y luego las... Tú lees el valenciano y lees el catalán y son dos cosas distintas. Puedes decir, son primos hermanos. Son hermanos. Son hermanos lejanos. Son primos reñidos. Eh, puedes decir lo que quieras. Pero es evidente que si tú lees ahora un texto valenciano y lees un texto catalán, pues son distintos. Que las diferencias son pocas, cierto. Tampoco se mucho de Tanatori. <laughs> I bé, tenim allà el tio Paco a l'altra banda del fil telefònic i t'és per ahí un, un poema del Corsari Negre, no? Sí, però si ha passat el canalla me diu... Ahí. Estàs ràpid de dir. Tu saps que les meues ties de Monover me diuen Sandokan, que era col·lega del Corsari Negre. Ah, no està malament. Bé, el tigre de Malàcia. Bueno, a veure què t'és per ahí del Corsari Negre. <laughs> Un xicote que m'ha deixat de la mesa. Home, lo que faça falta. Vinga, tu llargue per ahí. A veure... Quan albire el teu somrís, meu crec, crec que paga la pena viure endinsat en la misèria d'aquest caos que anomenen ordre. En crec que cal viure la lluita per millorar l'existència. I quan em mulle, em mulle el dubte i ensume l'espai per on camines em torna la sang a l'esme i meu crec. Crec en un ordre que sigui de veritat pensat per la felicitat de tothom i que hi és possible, perquè el veig just i necessari. Tan dolent és que ansiem veure com creix l'amor entre nostre per nosaltres i per tothom. Tan dolent hi és que ens estimem el planeta i que estem convençuts de que no hi és necessari desfer-lo per existir? Au, cacau, això de ser enamorat deu ser molt, per, de ser molt perillós, oi que sí? Glossari negre. Ahí vos ha quedat dicho del corsariet. Passa <laughs> per ahí rapidet. Moltes gràcies, primo. deu te la que dos o tres pams. Molt bé, després, ara després ja mos veurem un dia d'estos quan estigues bo. Exacte, al morro, al morro que hi ha que tirar. Molt bé, gràcies a mi som bocateria Sant, per ese morro. Ai, ye, i els benciners una salut. Ai, això, que m'ho guan dit venir, ye, els benciners. Ai, que, a, a això sí que no fa falta que li l'augmenten un pam, nano, que se la pengen en l'orella els cabrons. Que... Molt bé. Jordi, punxa-hi. Vale. Adeu, Paco. Ah, Adeu, companys. I bé, per la nena de la vall, que sabeu que té problemes ahir, ja ho sentiràs això algun dia, i res, no puti làtex, però te vaig a ficar els herois de la Catalunya interior i la cançó Nena Petxina, perquè jo tenia una nòvia, una nòvia xina. l'horta de Burxixot, a al costat, que estan allí, està el nostre amigat Adrià dels Dimonis de Campanar, no era així, Adrià? Sí, sí que sí, sí. Eh, bona tarda, Adrià. Bona tarda. Bueno, que teniu una festeta el dissabte, no? Sí, sí, ja pareix. I bueno, pues comentamos la xugà pa, pa convidar-s'hi a tots els odients i odientes de Ciutat Anatori. <laughs> pues res, començarem de vesprar a les, a les set i mitja, me pense. Ja que pronte, no? Sí, porque van a tocar un grupo de, unos de Campanar que es La María del Sánchez. O sea, que le son setos borrachos ya, no? Sí, sí, por eso. Després soparet, després farem soparet perlanito que per la nit el grupo de funky. Che, che, que ve que categoría sí mitjà, si mos portes els micros, no, això que negociar <laughs> Al final qui puncha Al final qui puncha pues no sé, porque es festa de disfresses I, i això, temàtica dels anys 60, pues, suposa que voldran muntar les tigues que organitzen, no, no ho sé. No molt, molt bé, molt bé. Tu digues que la gent de Ciutat Tanatori s'oferim so, gratuïtament. Que, que vindríeu gratuïtament. Home, veges. I pues deixem estar els micros i tot. Però bueno, ja veurem. No, és, és que tenim molts compromisos socials el dissabte. Com? Tenim molts compromisos socials este dissabte. Senti que Guillem està en, en el CMSI? Sí, està, ja veus tu. pero se, se, pela la cesta, había, había que vendría. No, no, pero tornará, lo que no sabemos encara si anirem. Es que no. está que això, estem veient por el nuestro manager, ¿Cómo va lo de la festa, por si, si mos o qué Molt bé. Bueno, Adrià. Pues res, aquí, aquí seguim sentint-te. Molt bé. Ahí, visca Ciutat Natori. yeah. Ale, adeu, dimonis de campanar. En el fin de semana quiero bailar en el fin de semana quiero gozar. Después de una semana buscándome la vida, yo me voy para la esquina porque quiero gozar. Me monto en mi carrito y me voy al calvario. No pongo brillocito para salir a figurear regreso a casa y le digo a mi vieja, prepáreme la ropa que mejor me queda. Voy al teléfono bé, estem acabant ja el nostre programa Si Ciutat Anatori, un programa de Ràdio Godella, no de Godelleta, fills de putes. Això és Ràdio Godella 98.0 de la FM. També ens podeu sentir en, en Radioactiva FM d'Alcoi, en Ràdio Misterera de la Xara i en 3 www.ciutatanatori.k i se n'anem a... a on se n'anem? Bona vesprà, senyor Toni de, los, de l'Orinal. Yeah, ve Maria Puríssima. Bona Maria Puríssima, sin pecado de vida. Que on estàs esta vesprà? Què? On estàs? Estic en València! En València, che! I què vas en València? Veig la, la, la, la del ninot? que, hacen un concierto, vos, vos udique en castellano porque como hay en Godelleta lo en castellano... Godelleta no, Godella, fis de putes! Bueno, en Godella también parleu en castellano, fis de putes. Bueno, también, también. bueno, cuéntame, ¿qué haces ahí en Valencia? Que esta nit fan el concierto de, la gira en valenciano, esta. Sí, pues agáfame un disco. Ah, vale. Passi para la radio, que estén pobrets. Pues yo no val res, home, és meu. <laughs> bueno, que, que, artistas van en ese disco, ho pues, ni punyetera idea, supongo que hay que tots d'escà de merda. Rap. <laughs> pues molt bé, quina Mara. I res, si tu què fas ahir, si és una merda? Pues perquè esta nit actua l'únic grup bo de tots, els Artur Caravan. Què? Així al senyor Jordi Coy li agrada, no, Artur Caravan? Ahir en el Facebook que m'agrada, m'agrada. Com a tots els gais, els agrada. I bé, el concert és de Baez. Si és buena persona. El concert és de Baez, no? si és buena persona. Yeah. De Baez. I a, i a quina hora és? A les 10 i mitja. Ah, no, no, a quina hora? A les 10 i... Jordi, estàs tallant-lo? És que... Ah, pues, crec que sí. Yeah, ah, vale. Què t'anava a dir? El dissabte què fas? El dissabte tinc sarau, què, què vols? El dissabte on té sarau? Per, por los mundos de Yupi. <laughs> los mundos de Yupi té sarau? Què, què n'hi ha el dissabte? Che, la festa de disfresses dels dimonis de campanars dels anys 60. Me caguen sos. Jo als anys 60 ja els vaig viure una volta, ja eh, tinc prou. Cara... Ahí en Ovidi Jamón Llor, eh? Menudes festes tarreaves. Vaya. Tu, el, el Ovidi Jamón Llor, Joan Montleón i Lluís el Sifoner. I el retorno de los 80, que també... No, que avui de los 90. Avui han portat un teclat i tot, que segur que me'l van a fer la sila de lliure, pixa. Ah, que ja evoluciona. Ah, no, que això és de Jordi, se veu. Que és que, que entre programa i programa li pega la música. Bueno, pues ya ja mos veurem, no? Vale, sí, sí, ja xerrem, que me deus 100 euros, cabró. Ja veus, pues, pues me pareix que no van a cobrar, eh? Me caguen Déu, eh, pues... Rafa, estàs, estàs el totxa, totxa, quin dia mos paga l'Ajuntament? Diu que el 31, però, però no sabem de quin mes. Pues de febrer no serà. Febrer no, febrer segur que no. <laughs> Home, igual és febrer per 2015 i d'espera, eh, no, Max, Mar sí que té 31. Bueno, tu tranquil que ja t'es pagarà el xitxarà quan cobre les taronxes. Vale, vale, muy bien. <laughs> Yeah, pues, Antonio, mos vegem la, la setmana que veu algo. Vale, molt bé. Demà punxen en l'Alcúdia? Demà no, demà no toca. Oh, espera, no, sí que toca, clar, demà sí que toca, però no punxa jo. Demà qui punxa? Diego Alcaparra, un històric també. Molt bé, molt bé. Doncs pues demà l'Alcúdia en quin paf? En el APTC. En el APTC, Diego el Caparra. Que toca un grup de Sumacàrcer, ara que ho pense. A veure, a veure, fer la, fer la propaganda. És que no sé qui són, però són de Sumacàrcer. Ai, home, si són de Sumacàrcer, prou. Jo què sé. Tu saps qui era de Sumacàrcer, no? Qui era de Sumacàrcer? José María Chiquillo. Calla, deixa de Sumacàrcer. Clar, que deies, valencians, anem a ser importants en Madrid. No, això no te'n recordes? Però, està bonico, això. Mare meva, suma càrcer, eh, resulta i reductes d'Unió Valenciana. Això és valencians de veres, no, no, com nosaltres, me caguen Déu. De suma càrcer no són el pitjor grup de la vall, o això eren d'Alcàntera? Que eh, tio, no, no barreges coses. Ah, jo què sé. De suma càrcer el que està la fàbrica de xiques guapes. Ah, vaya, vaya. Ah, agua, ah, ho eh, pues ya hemos veig la semana que ve acomiada el programa de Wii para tots els odients i odientes.